Значи, Јован прва глава, од 6 до 14, јас би ги прочитал, но предходно, значи пред да ги прочитам овие стихови, овој пасус, јас би се навратил на првите пет стиха, во главном, накратко овде зборувавме за Словото. Зборувавме за Исус како Слово, Исус како живот, Исус како Бог, од света вечност. Со Господа. Словото нели беше со Господа, Словото беше Бог. И сега, во тој контекст, само би спомнал еден стих, кој што деновиве покрај онаа дискусија за дискусијата што се водеше со Дејан, за тројството. Слушајќи една проповед, ми падна еден во, вака, во во очи еден стих кој што предходно не можев да го забележам, а се наоѓа во Битие, значи прва Мојсиева, 19.24. Значи ова само мал, мала на почетокот дигресија ово смисла на оние пак први пет стика. Значи Исус како Бог. Битие, или прва Мојсева 19 глава. Ке се сетите на овој настан. Зошто не сум го приметил до сега затоа што веројатно повеќе сум се задржувал на овие нашиве македонски преводи, кои што ги имаме два, ама за жал овде и двата македонски преводи во овој стих се многу оштетени. Значи, воопшто не можете да го видите тоа во македонскиот превод, оно што можете да го видите во оригиналот, во King James или пак еве во Даничич Караджич, ако некој може би чита или пак има дома, може да провери. Јас ќе го цитирам стикот од Дани Чичкаревич, али првим да ви кажам зашто станува збор. Бог му се јавува на Аврама во 18-та глава. Знаете, доаѓаат тројица на гости кај Аврама. Од кој што едниот е Исус, лично, персонално, и двајца ангели. Ги угостува Аврам како вистински, значи христијанин гостопримство покажува на врвно ниво. После тоа, Аврам со Исуса се натегаат околу Содом. Ако има 50, дали ќе го сочува праведни, значи 40, 30, 20, доаја до 10. И после тоа, некаде на крајот од 18 глава Битие, 33 стих, значи буквално последниот стих, вели Кога Господ го заврши разговорот со Аврама, замина, значи Исус, замина, а Аврам се врати во своето место. Е сега во 19 глава, гледаме дека двата ангела се упатуваат кон Содом. Значи, оние двајца кои што биле придружници на Исуса. И одат да го извлечат Лот од Содом. И Најнапред првенствено идејата им била да, значи, да излезе лот некаде во поле, односно на планина, меѓутоа лот сакал сепак во некој град ќе барем. И еве што се случува во 24 стих. Тоа е клучен стих, кој што сакам да го спомнам. 19 та глава Битие, 24 ти стих. Значи во 23-тиот вели доека сонцето изгреваше на земјата, Лот влегуваше во Сигор, помало градче, И сега 24-тиот. Видите како гласи во нашиот превод. Господ истори сулфурен оган од небото на Содом и Гомор. Толку е стигот. Господ истори, истори сулфурен оган <clears throat> од небото на Содом и Гомор. Видите, знаете ли како гласи во Данечич Караджич, реков, ке, ќе го цитирам. Значи, многу голема разлика. Слушнете. Тада пусти Господ на Содом и Гомор од Господа с неба дашт од сумпура и огња. Забележувате која разлика има овде? Што се спомна овде? Еве ќе ќе се обидам на македонски. Тогаш пушти Господ на Содом и Гомор од Господа од небото дошт од суфур и оган. Тогаш Господ, кој што е на земјата се уште, се секавате, Исус беше на земјата тогаш. Беше во посета на Аврама. Предходно се расправа околу тоа, дека ете ке го сочува Содом, <clears throat> дури и десетмина да има праведни. И сега тогаш Господ, пушти од Господа од небото, дошт од суфур и оган. И знаете ли во оригиналот, еврејски, и првиот Господ, оној на земјата, и другиот на небото, со кој назив се запишен. Јахве. И двајцата се Јахве. И Јахве, значи, еве, може вака да кажеме. Тогаш пушти Јахве на Содом и Гомор од Јахве, од небото, дошт од сулфур и оган. Овој стих, ваков стих, значи на ваков стих, јековините сведоци немаат одговор. Моле? А и може, да, точно, мегуто, овој вака ми падна интересен затоа што Но не забележано порано затоа што е нашиот превод не дозволува да биде забележан, затоа што нашиот превод вели Господ пушти оган од суфри да од небото. Но овде вели Господ пушти на Соломи говор од Господа од небото, значи дошто суфри оган. Много е јасно Исус е и затоа е Исус имал право да каже јас сум кој им вели, јас сум уште пред Аврама. Па му се подсмеваат сегавате на филмот Минатиот пат, <clears throat> која прожектиравме, како можеш ти? Ти не си го не видел Аврама, ти немаш ни 50 години, а велиш дека си го видел Аврама. И тој им вели, јас сум, а тоа всушност значи Јахве, Јехова. Само постоечки вечен Бог, тоа значи Јахве. Исус е Бог, Исус е вечен, само постоечки Бог. Добро. И се одиме од шестиот стих. Сега Јан избруваше за светлината, за животот. И сега, Јован, рековме, чудно го започнува своето Евангелие, започнувајќи од почетокот. Од тој почеток кој што на нас не ни е јасен, значи, кој е тој почеток, таму некаде пред милиони, милиони, милиарди, милиарди, не знам, не, едноставно не можеме ние со време тоа да го датираме кога било. И сака да ни даде до знаење дека Исус е Бог. Е, сега, се префрла на шестиот стик и вели, се јави човек. Е, сега, за разлика од Исуса, кој што не е човек, реков, е Бог. Сега се јавува човек, че прави јасна дистинкција, испратен од Бога, И сега се јавува човек, но испратен од Бога, по име Јован. Од каде знаеме дали Јован бил испратен од Господа? Кога овде станува, кога го користи значи зборот испратен во грчки е апостело. Кај што доаѓа нели апостоли, пратеници Господови тоа се сушност избрани, пратени од Господа, како овие во парламентот што ние ги бираме, по па многу убаво не застапуваат, наводно. <laughs> да. Овие се избрани, пратени од Господа, пратеници Господови, апостоли, апостело, еве, испратен од Господа Јован. Е сега да видиме, малку тука ќе се задржиме околу тоа, како тоа и дали Јован бил испратен од Господа. Ти многу битно, затоа што Јован е тој кој што сведочи за светлината, сведочи за Господа Исуса. Марко 1.2 Значи, Евангелие по Марко, прва глава, втори стих. Како што е пишено кај пророците. Ете, јас го испратјам својот гласник пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат. Гласот на оној кој вика во пустината, Третиот стих. Пригответе го патот на Господа и зарамнете му ги патеките. Овие се зборови од Исаија. Ова е пророќство кое што укажува на појавата на Јован Крстител и не случайно <laughs> се појавува во ова време, како претеча, велиме, значи предходник Христов, за да го подготви патот за неговата појава, за неговото прво појавување. Христос е веќе тука, значи 30 години, меѓутоа Јован непосредно пред да почне Исус со својата служба, се појавува тој со своја служба, и се е многу битно да сватите дека е пратен од Господа. Малахија 3.1 Овде има и повеќе стикове, меѓутоа Малахија 3 глава, први стик. Еве, го испрќа мојот гласник, че говори Господ, за да приготви пат пред мене и ке дојде од ненадеж во својот храм Господ. Го испрќам својот гласник, својот пратеник. А да отвориме сега за момент во Лука прва глава. Моментот кога Захарија, таткото на Јован Крстител, ќе ја добие веста од кого ја добива веста. И ова, и ова е многу битно. Овој детали е исто многу битен. Кој е, кој е ангелот кој што ја му ја кажува веста на Захарија дека неговата жена ќе зачне? Сеќавате? Гаврил. Два пати овде се спомнува во оваа глава Гаврил и се спомнува еднаш некаде таму по Стариот Завет. Сеќавате каде? Данило 9 глава. Не случайно е тоа. Истиот ангел, кој што ќе му, ќе му ја објасни визијата на Данило за 2300 денови и ноки, поготово сега во овој случај се битни оние 70 седмици, или 490 години пророчки, Истиот тој сега се појави во одредено време, тоа точно, прецизирано време, да <clears throat> го извести Захарија дека ќе се јави предходникот Господов, а потоа и да ја објави на Марија дека и таа ќе зачне од Духот Свети и дека ќе го роди Господа Исуса. Во точно определено време, за да подсети на пророќството, кое што пак е тесно поврзано со пред се со Христовото а, значи, крштевање. Единствениот датум, кој што е спомнат како датум во Новиот Завет е Христовото крштевање. Во трета глава Лука, ако отворите, ќе видите дека се спомнува 15 та година од царувањето на Тиберија, на царот Тиберија. Тој единствениот датум што се спомнува во Новиот Завет, а е значаен и не случайно е спомнат затоа што тоа е почетокот на последната, односно 70-та седмица од тие 70 седмица од прошлото. Кое што е означено со помазувањето Христово, неговото крштевање, за да потоа на средината од таа седмица што се случи, се случи Голгота, после значи, 3,5 години, точно од неговото крштевање, и за да на крајот од таа седмица заврши времето на милост за, за Израел, за евреите. Ништо овде не е случайно, затоа е Гаврил, тој кој што ќе ја објави веста за и за Јовановото раѓање и за Јован, раѓањето на Исуса. И сега да видиме во Захарија се нашол според Авијановиот род да кади, значи да служи таа една седмица како што бил редот во храмот. И во 11 стих му се јавува Господов ангел, значи Гаврило, стоеки од десно на каделниот жртвеник, кога го виде Захарија се збуни и страв го опфати. Но ангелот му рече, Не бој се, Захарија, зошто е услишана твојата молитва. Твојата жена Елисавета ке роди син, кому треба да му го дадеш името Јован. Ке се радуваш и ке се веселиш и множина ке се зарадуваат на неговото раѓање. Зашто ке биде голем пред Господа. Нема да пија ни вино, ни опојни пијалаци. И ке се наполни со Дух Свети, уште во утробата на својата мајка. Јован Крстител бил исполнен со Дух Свети уште во утробата на својата мајка. А Исус, нашиот Господ и Спасител, е зачнат од Духот Свети. Сега ќе видиме ова, зашто е битно поврзано и со оној стик што денеска Јани го кажа од 1 Коринкијаните 12 глава 3 стих. Стикот што мислам посебно му се допадна на Зоки реагираше на тој стик. Еве, ќе се навратам, ама покасно малку на тој стик за да видите во кој контекст што сакам да кажам. А, значи, сега сме кај, се уште кај делот, од каде да знаеме дека Јован Крстител е испратен од Господа. Па еве читаме. Ангело доаѓа, му кажува на Захарија дека ќе зашне неговата жена и дека Јован ќе биде исполнен со Дух Свети уште од утробата. Добро, до тука. Значи, се било според Божја промисла. Јован се појавува во вистинско време, непосредно пред Исус да започне со својата служба, затоа што Јован требало да посведочи за светлината. Е, која сме веќе значи, во Јован прва глава, да дочитаме седми стих. Се јави, значи, човек, шестиот стих, испратен од Бога по име Јован, тој дојде за сведоштво, за да сведочи за светлината. Внимавајте, овде светлината е напишено, напишена со голема буква. Ова е уште едно име за Исуса. Погоре Исус е Словото, овде Јован сега ни кажува, значи Јован Ослов, Исус е светлината, а Јован беше човек кој што беше пратен од Господа за да посведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Осмиот стих, тој не беше светлина, значи Јован не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Е сега, која сме веќе кај тоа дали е Јован пратен од Господа, се секавате на една ситуација кога старешините на собрани го <clears throat> прашуваат Исуса со каков, со каква власт го прави тоа. Кој му дал власт за да зборува? Е, во Мате отворите 21 глава, од 23 стих. И кога Исус дојде во храмот, 21 глава Матеј, <clears throat> од 23 стих му пристапија, доека поучуваше просвещниците народните старешни и велики, со каква власт го правиш тоа? И кој ти ја даде таа власт? А Исус ке им одговори со прашање. А што мислите, од кого беше крштевање до Јованово? И сега овие се думаат. <laughs> Ако речеме дека, како вели, Значи, прашањето од небото или од луѓето? А тие размислува во себе, велејќи, ако речеме од небото, ќе ни рече, зашто не му поверувавте тогаш? Затоа што тој сведочеше за мене. Дека јас сум тоа јагне кој што ги понесе гревовите на светот. Јас сум Божи син. Јован ке посведочи за него дека е Божиот син. А ако речеме од луѓето, се боиме од народот, зашто сите го сметаа Јована за пророк. Пазите, Јован бил многу популарен бил сметан за пророк меѓу народот. И сега овде Исус, како е многу пати, ќе ги фати во една стапица. Че значи, јасно дава до знаење дека Јован е испратен од Господа, Господ слуга, Господов слуга, Господов пратеник. И сега, кога вели во седмиот стих, тој дојде за сведоќство, за да за светлината. Всушност, секој Господов пратеник, секој Господов слуга е со таа цел. Да посведочи за светлината да посведочи за Господа, за спасението. И нагласува, не беше тој светлината. Јован Богослов, значи нагласува за Јована Крститела. Не беше тој светлината, туку тој дојде да посведочи за светлината. Зошто ова битно исто? Кај, ја, кај, ја, кај го гледам значението сега на овој дел? Зошто е спомнат? Точно да се направи дистинкција дека Исус е Бог, Исус е светлината, Јован е човек, Јован не може да биде светлината, тој само дојде да посведочи светлината, но и една, една, една друга работа. Ова има додредни точки со оно што Јани ни го кажу, кажуваше, значи, а, дали човек ја бара својата слава или ја бара Господовата слава, му е битна Господовата слава. Јас како пратеник Господов, Јас верувам, сите ние сме пратени, избрани од Господа, со таа цел да посведочиме за светлината. И за светлината, и само за светлината. Пазите, тука можете да паднете во стапица. Човек може да падне во стапица да едноставно, место да, да ја проповеда светлината, да сведочи за светлината, може би да го свртува вниманието кон себе. Ги има так, такви многу денеска, а тие се такви кои што бараат своја слава. Не дошле да го прослават Господа, да сведоча за светлината, туку сведоча за некоја си своја светлина. И затоа Јован е овде доволно јасен да каже дека не, тој не беше светлината, туку тој дојде да сведочи за светлината. И сега интересно е, зашто е потребно сведоштво за светлината? По светлината самата по себе самата за себе сведочи. Дури и најмал извор на светлина, како што Јани ни, ни спомна, и лед, диода и било што, самото по себе сведочи дека еве, има некој извор на светлина. Но кога станува збор овде за светлината, со големи букви, и за состојбата во која што се наоѓал народот тогаш, па не е ништо подобар и денес, тогаш требало некој, како Јован Крстител, да дојде да им посведочи, затоа што биле слепи. Слепи не можеле да ја видат светлината. Една од причините е која? Што вели Јован во својата трета глава 19 стих? Дојде, судот се состои во ова, вели таму Јован, дојде светлината во светот, ама луѓето неа прифат, неа ни видоа, неа, неа, значи им беше потребен некој да им посведоше светлината, затоа што тие неа сакаат светлината, ја сакаа повеќе темнината затоа што делат им беа зли. И сега Јован е човек. Е како Јован ја препознал светлината? И сега ќе се вратиме малку во Лука прва глава таму повторно каде што се уште не е роден, односно само што зачнала Елисавета, а шест месеци подосна Марија ќе ја дојде на гости, за да ја каже дека таа, односно, да, дека таа веќе е зачнала. Шест месеци подосна. Прочитавме дека Јован Крстител уште во, своја, во утробата на својата мајка бил исполнет со Дух Свети. И сега, во Лука 1 глава, 44, глава, 44 стих. Се сркјаваат Елисавета и Марија, И 43 стих вели Елисавета и откако ми е, и, и откаде ми е тоа мајката на мојот Господ да дојде при мене? И видите што вели 44 стих. Зашто ете кога гласот на твојот поздрав дојде до моите уши, младенецот заигра од радост во мојата утроба. Тоа е много интересно, ако, ако размислувате. Како тоа? Младенецот на шест, во шест месечна бременост, значи Јован Крстител уште нероден, шест месеци во утробата на својата мајка, заигра од радост која ослушна гласот за тоа дека Марија зачнала, дека ќе го роди Господа Исуса. Јован Крстител го препознава Исус е уште роден. Затоа што е исполнето со Дух Свети. Еј сега да ви подсетам на тој стих, второ, прво Коринќаните, 12 глава. Значи, прво Коринќаните, 12 глава, трети стих. Како гласеше? Затоа ве известувам дека никој кој зборува во Божиот Дух не вели проклет да е Исус и никој не може да каже Исус е Господ, освен преко, преку Светиот Дух. Јован Крстител го имал Духот Свети и можел да каже уште тогаш, можел да го препознае уште тогаш, уште нероден. Затоа заиграло. Значи, младото неродено дете, значи, уште во утробата на својата мајка. Затоа што го имал Духот Свети. Само Духот Свети може да каже. Петар, во една прилика ги каже, ти си син на живиот Бог. И што му вели Исус? Не ти го открива ова тело, ни крв туку, Господовиот дух, светиот дух. Или во истата глава, Јован, прва глава, ќе читаме таму некаде од 26 стих, прва глава Јован, јас крштевам со вода, им се обрека, значи, Јован крстител на фарисеите, кои што дошли кај него, за да го прашаат кој е. Им одговори Јован, но меѓу вас стои еден, кого вие не го познавате. Тој е оне кој доаѓа по мене, кој беше пред мене, кому јас не сум достоен да му ги одврзам ременот, да му го одврзам ременот неговите обувки. Тоа се случи во Витавара од онаа страна на Јордан, каде што крштеваше Јован. И веднаш утредента Јован го види Исуса како доаѓа при него и рече, еве го Божито јагне кој ги земе гревовите на светот. Затоа што Јован бил исполнет со Дух Свети. И затоа, што, и затоа можел да посведочи за светлината. Знаете, денеска, која вели во 9 стих, значи Јован 1 глава 9 стих, вистинската светлина, која го осветлува секој човек, доаѓеше во светот, Овде не толку дека Јован Богослов сака да даде, да, да направи разлика меѓу Јован како светлина, значи Јован Крстител и самиот Исус, па затоа вели вистинската светлина, Јован не бил лажна светлина, току сакал да каже дека тоа е светлината, тоа е изворот на светлина, светлината. Јован е само светило. Самиот Исус ќе каже за Јована во петата глава Јован, значи Јован пета глава отворете за момент. Ево 31 стих, ако јас сведочам сам за себе, вели Исус, моето сведоштво нема да биде вистинско. Има друг кој сведочи за мене и знам дека е вистинско сведоштвото што го дава за мене. Вие пративте при Јована, значи ги подсетува на овој момент. Пративте при Јована и тој посведочи за вистината. Но јас не примам сведоштво од човек, туку го кажувам ова, за да се спасите вие. И се вели во 35 стих, тој беше светило, што гореше и светеше, но вие сакавте да се радувате малку време на неговата светлина. Значи, Јован не беше светлината, Јован беше светило. Дали јас и ти сме светило, Дали ние сме тие кои што вистински можеме да посведочиме за светлината? За да, ја, за, за да посведочиме за светлината, треба и да ја препознаеме, како прво, ние самите, а за тоа не потребен Духот Свети. А денеска имаме многу лажни светлини, кога сме веќе еве кај вистинската светлина, која што дојде, го осветли целиот свет, нашиот Господ Исус. Имаме и лажни светлини, Па, зашто вели Павле во Коринќаните, ако гјаволот може да се претвори во ангел на светлината, тоаш колку многу повеќе неговите, а, значи, неговите уч, учители, следбеници, кои што можат да се представат како учители на светлината. Но не носат светлина, туку заблуда, за да, значи, за да препознаеме и ние што е светлина, што е нова светлина и дали тоа всушност е светлина или нешто друго, тогаш треба да го поседуваме Духот Свети. И нормално препознавајќи ја, примајќи ја, живејќи според светлината сме и вистинско сведоштво, вистински сведоци за светлината. И така можеме на други да доведеме до до спасение, односно мнозина кои што талкаат во мрак да поверуваат, затоа што тоа е целта, крајната цел. И сега оној дел кој што е навистина неверојатен, жален и страшен, и како да го наречам, од десетиот стих. Беше во светот, читаа светлина, и светот стана преку него, Значи, се стана преку него и ништо не стана, а да не станеше преку него, значи. Но светот него позна. 11 стих, дојде при своите, но неговите него примија. Страшно. Дојде во светот, живееше како еден од нас, како човек, но светот не го позна. Не само што не го позна, туку и беше намразен, еве за момент да, да се подсетиме на оние зборови во Исаија 53 то поглавје. Го читавме од утринските стихови вториот стих, но еве сега и третиот. Беше презрен Исаија 53:3. Беше презрен, отфрено од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањето, од кого секој го странуваше лицето, беше презрен и за ништо го сметат. А тоа беше светлината, која што дојде на светот. И што е уште пострашно, дојде кај своите, при своите, своите не го примија. На кого се однесува овде? Многу е јасно. Израел, народот што тој го избра, да биде негов, да го представува него, <clears throat> да сведочи за светлината, <clears throat> но не го примија. Да отвориме сега за момент во Исаја пета глава. <clears throat> И ќе читаме од први стих. Ке му ја запијам на својот возлюбен песната на мојот любен на неговото лозие. Мојот любен имаше лозие на плодно ритче, Го ископа, ги исчисти камењата, го засади со благородна лоза, среде него тој изгради стражарница и стави пивница во него, се надеваше дека ќе роди добро грозие, но тоа роди диво грозие. Сега русалемски жители и луѓе јудејци, пресудете меѓу мене и моето лозие. Што може фуште да направам за своето лозие, па што веќе не го направив? Се надевав дека ќе роди добро грозие, а ете роди кисело грозие. Но сега ќе ви кажам што ќе направам од своето лозие. Че му го отстранам плетот, за да го опустат, че го разурнам зиданото, за да го изгазат, че го претворам во пустина, ни режено, ни ископано, нека зарасте сето во трниште и трње. Ке им забранам на облаците да не леат дошт на него. Целосно ќе го запустам. Бог се направи што можеше за своите, поготово за своите, но своите не го примија. Неговите не го примија. За жал. Уште и го расна. Но, не е се така црно, затоа што сепак некои го примија. И за тие некои вредеше да дојде, да го положи својот живот. Знаете, онај познат цитат од Елен Вајт, дури и за една душа би дошол, би го направил и би го повторил истото дело. Само за една. А на сите кои го примија, че сепак некој го прими, и се уште го примаат, и веруваме дека посебно во последно време мнозина ќе има мноштво на народ кој што ќе го примат за свој спасител. Значи на сите оние кои што го примија им даде власт да станат Божи деца на оние кои веруваат во Неговото име, да се прими светлината, да се прими Исус и да се верува. И кои се тие кои што го примија, и кои се тие кои што можат да се наречат, имаат право да се наречат Божи деца, 13 стик е многу јасен, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маш, туку од Бога, Значи, овде и ова не ја исклучува од луката слободната волја на човекот, да, човекот е тој кој што решава дали да го прими или не, дали да верува или не. Но, во процесот на ново рајење, на ново рајење, кој што со други зборови не е овде во 13 стих, нема никаков човечки удол. Тоа е целосно човечко дело. Нити од крв, ниту од телесна поход, ниту од волја на маш, туку од Бога оние кои што се родија. Наново родени. Слични зборови ќе му упати нели подосна во третата глава на Никодим, Исус. И уште ќе му каже дека ако не се роди некој од дозгора, не може да го види Божите царство. Нема спасение. Да се подсетиме само на Римјаните 8 глава, која сме кај новото рагање. Римјаните 8 глава. Од 12 стих според тоа, брака, не сме му должници на телото, за да живееме под телото. Зашто ако живеете по телото, ќе умрете, но ако преку духот ќе умртувате телесните действа, ќе живеете. Сите оние кои го ги води Божиот дух, Тие се Божи синови, тие се наново родени. Родени од Духот, живеат по Духот, водени се од Духот. Тие се Божи синови. Имено, не го примевте Духот на робството, за да бидете пак во страв, току го примевте Духот на посинувањето, со кој викаме Ава Татко. Че значи, ние стануваме Божи чеда, со посинување. Но тоа се сите оние кои што ќе ја примат светлината, ќе веруваат, ќе веруваат во Исуса и кои што ќе се родат наново од озгора, од духот, како духовни, духовни битија. Нема никаква врска тука ни телото, ни плотта, ни... Може мој дедо, мој прадедо да бил адвентиста може да верува во вистината, меѓутоа тоа не значи ништо за мене. Секават и самите евреи се повикуваат на Аврама. Ние сме чеда Аврамови, Но Исус им вели, не, вашиот татко е <laughs> дјаволот, затоа што вие ги чините неговите дела. Може да бидеш и трета, и пета, и десета генерација верник, но тоа ништо не менува. Треба да имаш онаа на врска со Духот, преку Духот со Господот, значи, да си наново роден. И преку нановото раѓање ние всушност земаме удел во божествената природа. Но сега за да се случи тоа, не случайно спомнат 14 стих, значи 14 следи после 13 е спомнато о телотворувањето Христово, затоа што за да ние земеме удел во божествената природа, Исус морало да дојде да земе удел в нашата човечка природа. 14 стик тоа и го кажува, на кратко само. И Словото стана тело, истото тоа Слово, истиот тој Бог, стана тело, стана човек. И се настани, распна шатор со други зборови, меѓу нас, стана наш комшија, наш ближен И ја видовме неговата слава, славата што ја има како единородено таткото, понсо со благодат и вистина. На кој момент овде укажува Јован? Ја видовме неговата слава. Да се сетиме на Сабалешната проповед. Гората на преобразувањето. Јован, Петар и Јаков ја видува неговата слава. Ја имаа таа можност да ја видат и самиот Петар дори не сакал да, <laughs> да се тргне од тамо, Заборавил на секој што кажа Јан Гренска. А Исус, меѓу другото, дојде и за тоа, да ја објави Господовата слава, да го објави Господовиот карактер, Божиот карактер. Но за да тоа го направи успешно и за да ние можеме да се наречеме негови чеда, односно браќа Христови, тој мораше да стане еден од нас. Да се понизи, да стане еден од нас, слуга послушен до самата смрт на крстот, Филипијаните 2 глава. Или Евреите 2 глава, со овој ќе превршиме. Евреите 2, За разлика од прва глава, послание до евреите, кај што Исус е прикажен како Бог, во втората глава е прикажен како човек. И вели од 10 стих, затоа, зашто му прилегаше нему заради кого е се и преку кого е се, значи Создателот, на светот и на се, видливо невидливо, откако приведе многу синови во слава преку страдањето да го соврши началникот на нивото спасение, зашто и оној кој осветува, и оние кои се осветувани, сите се одеден, затоа не се срами да ги нарече браќа. Кои се тие што се осветени? Оние кои што го имаат духот, ги води духот, живеат по духот. Тие и таквите Исус вели не се срами да ги нарече браќа, а ти си чеда Божи. Може да се нарече чеда Божи. Го имаат тоа право, како што вели Јован во првата глава. И кога вели ке им го навестам твоето име на своите браќи, ке те фалам пред собранието, и пак јас ке се надевам на него, и пак еве јас и моите деца, кои ми ги даде Бог. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа. Зошто? за да со смртта го уништи оној кој што имаше власта на смртта, односно гјаволот. Исус не можеше да ја уништи смртта и власта на смртта, ако не станеше како еден од нас. Дури не можеше подоле, ако читаме, да биде, да стане нашиот милостив и верен правосвещеник пред Бога, ако не ја земеше таа грешна човечка природа, како и нашата. Истото тело, истата крв, истото месо, значи истата крв. Затоа што тој дојде и стана како еден од нас, значи словото стана тело, се настане меѓу нас, стана еден од нас, затоа ние можеме да бидеме да се наречеме чеда Божи. Само во тој случај. Јас тука би прекинал, иако само околу овој 14 стих може да се зборува, а и сме зборувале, често пати сме зборувале од овде, од ова место се изнасани теми во врска со Христовата природа, значи во каква природа како човек дошол на оваа земја и од какво значење е сето тоа за нас. Еве, нешто испомнавме, времето повеќе не дозволува, значи, овде некаде ќе завршиме, ќе заклучиме со овој дел од Евангелието по Јован, прва глава, се уште сме во прва глава, затоа што овие се значајни, битни делови, овој пролог, овој вовет, е битен, понатака верувам дека некои делови ќе ги одиме и многу побрзо. Овде завршуваме, нека му е слава на Бога за ова прекрасна вистина, нека му е слава на Бога и за Јован и за неговото Евангелие. Амин.